Pred Rabom smo svi jednaki, tako časni... Salamu alaikum, poštene slušalci. Dobre ste došli u naša emisija, najvećer zeno, emisije islamske teme. Da podsjetim sebi i naš slušalci, ponedeljak, sreda i sabota imame emisije islamske teme i kujeni se naše gosti. vo ponedavnik je Muamir Liko, naš student, во среда магистар исламског права Мунаф Исходжа и во Сработе Дајја Идрис Идризович. Као и обично, денеска, након неколко промашене или пројдене емисије во понедовник со нашего денешног госта не сме ги одржале, али ево, фала лако прилика да поново се уклучи фон nas i и opravdanih razloga разлога не бив две или три неделе во емисија која га припрема и ми е слушаме и zajedno sa vas, poštovani slušalci. Danas kad imam prilika da poslušam što pripremiv naš e, uvaženi efendija Muamir Liko po ova naša navećena emisija islamske teme. Ovaj vjeruj ništa vječno nije Sve sve što Sve što biva, sve što diše suđeno je. A svega imame prilika da se povežeme i čujeme sa našeg uvaženog efendija. Halo, selam aleikum, a se čujeme. Halo? Salamu alaikum. Ve alikum selam ve rahmetullahi ve brekato. Evo poštovani slušalci, znači da se vratime od početak, pošto sme uspostavili veza sa so našeg gosta, Muamer Aliko, inače on gostuje vo naša emisija islamske teme vo ponedeljak, a Streda kašove jasno gostuje magistra islamskog prava Monofis Hođa i Sabota Idris Idrizović. Zatija sme otvorene so svi i za svi, pa bujrom poštani slušalci, poštani uvažene efendije, druge zanetlije, druge učene ljudi, što možda se iskoristiti naši slušalci, naše, naše društva. Bujrom, učestvujte vo Radio Bambus. Da podsjetim e, našeg gosta da je danas kao emisija zajedno sa nas i evo prilika ponovo da se vratim k nego i da go poselam im. Assalamu alaikum i dobro niste došli. Halo, assalamu alaikum. padajuć ko Allah nek se smiluje i njima Osta... Da, salam alaikum Alaikum salam wa rahmatullah e, Evo prilika da se dobro čujeme e, Uvažena Fendija, kako ste? Alhamdulillah, hvala Allahu, dobro, nikad volje, alhamdulillah, vi je? Čelalite malo, s obzirom, e, znate jasno je ke vas, sme, mi je blagovremeno uh, rekli našim slušalcam da malo internet i ipak e, mreža evo i tako da smo imali prekid od sam početak družene ova emisija. Znači, da čujeme koji je nastup današnja emisija koja ste pripremili za navičerno družene. možda je ladno vreme i mreži nekako iz zemlje pa gleda negdje kada je povručio da ide, a najverovatno kada je NASA i poslije će bide. A sa čuje me? Šio vjetarni Šio vjetarni sudjela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nema modilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, Assalamu alaikum. Halo. Assalamu alaikum, vas čuje me? Wa alaikum salam, se čujem, ali mreža izgleda <laughs> pokušava da ni Dobro, ne... Dosađa. Bitno je mi je da vidime jedne uz druge, a mreža koliko će poslužiti toliko. Znači, da ne bismo je vraćali nazad, pitane sam prašav ko je nastup vodenašna emisija koja ste pripremili, pa da čuje me. Aha, pitane, e, inšallah, utara, sam pripremiv e, tema nešto od Allahuma subhanahu wa ta'ala milost prema svoje robojne. Evo, poštovani slušalci, da me podsjetime da je evo, momentalno gostovo naš radio Muamer Liko i imam prilika da poslušam što pripremi za nas i vas evo današnja naša navičana emisija Bojrum Efendija. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وبعد Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat selam na njegovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallama. njegovu časnu porodicu, njegove ashabi i sve one koje slede put istine do sudnjega dana. Amin, ja robbala alemin. Poštovana draga i Yeah, darn istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Čujeme svega. Dobro, se čujeme, znači da krenete so predavane. Inša Allah, da nastavim, pošto sam držao malo zvijezda. Bojrom, Efendija. E, draga braći i cenne sestre, uz pomoć Allah subhanahu wa ta'ala, će kažem nešto kratko, iako ova tema je dosta i dlaga, a s obzirom da mi vreme kratko, kroz nekoliko, inša Allah, kuranske i hadijske primjeri, će pokušam da analiziram i zajedno su vas da svatim Allahuma subhanahu wa ta'ala milost koga Allah subhanahu wa ta'ala da prema svoje, svojim probom. Draga braćo i cenne sestre u islam, Deneska će kažemo Allahu subhanahu wa ta'ala milost koja obuhvaća čitavo čovečanstvo od milost Allaha subhanahu wa ta'ala koja da ne ona prisutna i da Allah subhanahu wa ta'ala ne bi gadav nam zaista mi je bisme bine od tija izgubena Allahuma azza wa jalla roboj mi na svakoj početak sure, draga braću i cenne sestre, učimo reći Allaha subhanahu wa ta'ala koji se prisutne, prisutne u sura An-Naml, koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni Innahu min Sulejmana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. I to je od Sulejmana i ono glasi u ime Allaha milostivog, milostivog, samilosnog. često, draga braćo, uči me, a i ne razmišlja me uopšte što je oja, i ne razmišlja me uopšte što se Allah subhanahu wa ta'ala u oja reči da ni i ili da ni kaže nam. U ime Allaha milostivog samilosnog. Uvaj se, draga braćo, cenne sestre, dva svojstva uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala ali se izvaden od ista izvadenica ili isti koren i potiče od arapska reč rahmet, što znači milost. Što znači milost. Draga braćo i cenne sestra, Rahman, ime Rahman ili svojstvo Rahman, to jest milostivi Allaha subhanahu wa ta'ala, ova vrsta Allahuma milosti obuhvaća, draga braćo i cenne sestre, sve Allahove azza wa jalla stvorenja, bilo ljudi, bilo džini, šeitani, životine i slično tome, bez izuzetka, dakle, bilo oni bile vernici ili pak, ili pak nas nevernici. A dok druga osobina, to jest ili svojstvo Allaha rahim ili samilostan, obuhvaća vjernici na sudni, na sudni dan. Ova je milost s koja će Allah subhanahu wa ta'ala miluje samo, samo iskrenim vjernicam na sudni, na sudni den ili na ahiret, na ahiret. A da Allahuma subhanahu wa ta'ala milost ili Allahovo svojstvo Rahman, to jest milostivi, obuhvaća sva stvorenja, zatim se dokaz reče Allah subhanahu wa ta'ala vo sura Ghafir, koga uzvišene Allah azza wa jalla veli, Sa'id billah, Rabbana wasi'ata kulle še'in rahmatan wa ilmah. gospodaru naš, ti si obuhvatio sve svojim milošću i znanjem. I znanjem. Dakle, ovaj se dokaz reći Allah subhanahu wa ta'ala da Allahova milost obuhvaća sve, sve stvorenja. Dakle, od ovog ajet vidimo da Allahova subhanahu wa ta'ala obuhvaća bez izuzetka da li stvoren bilo vjernik ili pak, ili pak nevjernik. Jer Allah subhanahu wa ta'ala od svoja milost ostava sve do određeni rok, sve do određeni rok. Dava Allah subhanahu wa ta'ala kišnice i od tija kišnice ili za razno razne biljke koji se koriste, so koje se koriste i tija koje se pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala i tija i tija koje ne se pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala. Za razlika, draga braći i cenne sestre od vjernici, kojim Allah subhanahu wa ta'ala da posebna milost na dunjaluk a te jeste uputa, draga braća, kojem Allah subhanahu wa da kao posebna milost i da su taja uputa zaradet i dunja luk i ahiret. Da zaradet i dunja luk i ahiret. A zove se dokaz reče Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Koga uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni, esta'id billah. Men amila salihan minkum, koji će uradi dobro delo od vas, min zekerin au untha, bilo on muškarec ili žena. Wa huwa mu'minun, ali on je vjernik. Dakle, šart je da on bude vjernik, فَلَنُحْلِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً Pa mi ćemo dademe dobar život na dunjalog. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala im da uputa i oni postanale su ta uputa vjernici, nakon te Allah subhanahu wa ta'ala im da dobar, dobar život na dunjalog. Jer lep život, draga braćo, mi smo rekli u prijašnje predavanja da ne su pare, niti su bogatstvo, niti su sinoji i slično tome. Jer mi smo rekli da Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'an časni وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ koji će okrene leđa moji knjizi فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ pa on će živi težok život na dunjalu وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَ a na sudni den će bude proživen, proživen kao, kao slijep. I Allah subhanahu wa ta'ala vo Kur'an časni veli također dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala rahim, to jest e, milostiv i samilostan, da vernici, bil mu'minina rahima, Allah je samilostan, Allah je samilostan prema vjernicima, prema vjernicima. A draga braćo, ad Allahum subhanahu wa ta'ala milost obuhvata nevjernike, i vjernike, zatija se dokaz drugi Allahove subhanahu wa ta'ala reči koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli. وَلَوْلَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ kada bi Allah kažnjavao ljude zbog onoga što čine, ne bi ostao niko, niko na zemlji. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, kad bi nas kažnjava za svakoj počinet grijeh, onda na dunjalu, onda na dunja dunjalu ne bi ostanav nikoj, nikoj ne bi ostanav na dunja dunjalu. I druga stvar, draga braću i cenne sestre, da Allahuma subhanahu wa ta'ala milost obuhvaća sve ljudi, bez izuzetka, jeste poslanikovo, ali salatu wa salam, poslanstvo. Jer mi, draga braću, zname da svakoj poslanik bi poslan samo svojemu ili jednomu narodu. Musa ali salam bih poslan svojemu narodu. Isa selam također bi svojemu narodu i ostali poslanici bile pratene svojemu narodu. Ali Allah subhanahu wa ta'ala, koga čovječanstvo, koga kurejši je bile bo zulumat, bo tmina, Allah subhanahu wa ta'ala prati poslanika, poslanika koje će bile milost za, za svjetovi. Za svjetovi. Zatim se dokaz reče Allah subhanahu wa ta'ala, koga uzvišeni se obraća poslaniku so reći Esta'id billah, wa ma arsalnake illa rahmetan lil alemin, a tebe smo o Muhammede poslali kao milost, kao milost e, svjetovima. Naravno, Allah subhanahu wa ta'ala nas ljudi, draga braćo, ne stvorio kao grešnici. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni se obraća ljuđam, dobro zapazite, draga braćo, se obraća ljuđam, nevjernicam, Allah Azza wa Jalla veli Esta'id billah Kul ja ibadi Reci o robovi moji Allah subhanahu wa ta'ala ovde kad ne izdvaja Ne izdvaja vernici od nevernici Nego veli kul ja ibadi O robovi moji Alladina asrafu ala anfusihim Koji ste se prema sebe ogrešili Nakon ti Allah subhanahu wa ta'ala ne veli Ej vi koji ste se ogrešile E, prema sebe. Zaista vi će videte vo vatra, zaista će videte vo džehennem, će videte da kažnete ne, već Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja svoj govor i veli La taqnatu mir rahmetillah i ne gubite nada vo Allahuma subhanahu wa ta'ala milost. Ne gubite nada vo Allahuma azza wa jalla milost. Jer mi smo spomnali vo prijašnje predavana da Allah subhanahu wa ta'ala rekao Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala saka saka od milost njegova, saka da vi oprosti, wa yuridu an yuhafife ankum, isaka da vi olakša, wa khuliqa al insanu da'ifa, am mi je čovjeka smo stvorile kao slabašno stvorenje. Draga braćo, cenne sestre, ja će se osvrnem pojče na jedna tema koja je vrlo, e, vrlo bitna, vezana za Allahom, azza wa jalla, milost. Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mjesta, to jest na sedom mjesta u Kur'an častni spomina ajet وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ A da ne, da ne bila Allahuma azza wa jalla blagodat ili dobrota i njegova milost i onda nastavlja bi se desilo, oja bi se desilo. Pa inša Allahu ta'ala, uz pomoć Allah subhanahu wa ta'ala, će pokušame da analizirame oja Allahuma azza wa jalla ajet. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, ako na nekoj stvar insistira, da poće, poće puta, onda ta stvar, draga braćo, jeste vrlo bitna i onda e, mi je ljudi imame golema potreba za tija stvari kojega Allah subhanahu wa ta'ala napomina u Kur'an časni. Allah subhanahu wa ta'ala veli وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ A da ne bila Allahova blagodat i njegova rahmet, vi biste bili od izgubene. Naš život, draga braćo, steće su Allahom subhanahu wa ta'ala milost. Ako sunce danas kad draga braću nas ne grije, i ako mjesec ni sveti i radi ti iz Allahu azza wa jalla milost. Allah subhanahu wa ta'ala naredi iz milost prema nas, ova znači da nema Allahu subhanahu wa ta'ala milost naš život bi zastana. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala da nema njegova milost i njegova dobrota prema svoje roboji, e, život naš nema sumnje da bi zastana, drag braću. Veli poslanik Ali salatu wasalam men hadis, zaista veli Allah subhanahu wa ta'ala ima sto milosti. Allah subhanahu wa ta'ala ima sto milosti. Jena od tija sto milosti Allah subhanahu wa ta'ala ga puštiv na, na dunja luk i ta milost obuhvaća, sme rekli, znači čitavo čovečanstvo bez, bez ikakve, e, e bez ikakvo dvojene bilo e, da se ljudi mušrici ili vernici ili životinje slično tome. A 99 rahmeta je ostavio Allah subhanahu wa ta'ala na sudni den i su te rahmeti Allah subhanahu wa ta'ala će se smiluje samo iskrenem, samo iskrenem vernicam. Onda, draga braću i cenne sestre, što bi se desilo kad bi ne bibila Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat i Allahova azza wa jalla njegova rahmet. A na ove pitane ima najbolji odgovor u Kur'an časni. Allah subhanahu wa ta'ala spomina, spomina rahmet i blagodat, a ovo je dokaz da ljudi najviše smo rekli ime potreba za oja za ove dve stvari. Allah subhanahu wa ta'ala prvi rad go spomina u sura Al-Baqara, koga Allah subhanahu wa ta'ala veli, esta'ir billah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين a da nije Allahova dobrota ili blagodat i rahmet, zaista vi biste bile od izgubene. onda zaš došao ovog draga braćo ajet. Vrlo je vrlo bitno zašto Allah subhanahu wa ta'ala objavi ovog ajet. Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni u sura Bekara svim poznata, esta'id billah. Wa akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. الطُّورِ ma ataynakum bi quwwatin wa مَا ma fihi la'allakum tattaqun. Ibn Allah subhanahu wa ta'ala I kada smo od vas zavjet uzeli to jest od jevreja. Allah subhanahu wa ta'ala zbore od jevreja. I brdo iznad vas podigli. Svojski prihvatite ili snažno prihvatite ono što smo vam dali. I neka vam je na umu ono što smo vam dali. I neka vam je na umu ono što, što je u knjizi da biste se kazne sačuvali ili da biste se pobojali. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ni kažuje da od jevrej zjef reč, da jevrej obećala Allahu subhanahu wa ta'ala, da će se čvrsto držati za Allahuma azza wa jalla naredbe i da će se klonet od Allahuma azza wa jalla zabrane, da će se klonet od Allahuma azza wa jalla zabrane i da će se sećati Allah subhanahu wa ta'ala svojim, svojim propisom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala veli nastavlja, ثم توليتم min ba'di ذلك. A posle, posle se odustanali od tija. Posle ste prekršile vaša reč. I Allah subhanahu wa ta'ala veli فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ A da Allah subhanahu wa ta'ala ne da dobrota njegova i njegova milost prema vas, zaista vi biste bile, zaista vi biste bile od izgubljene. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u koristi za tija koje dale reći Allah subhanahu wa ta'ala. I svakoj čujek, draga braću i cenine sestre, što e, tvrdi za sebe da je musliman i koji izgovori šehadet znači da on da freć Allahu subhanahu wa ta'ala i ako dosta draga vraću deneska ljudi ili većinom ljudi dava je reći Allahu subhanahu wa ta'ala bez srž i suština i za tija primjer primjer poslanika ali salatu wasalam kad traži od kurejšije da mu dadet samo jedna reč pa im rekov ne tražim ništa od vas osim, osim jedna reč Oni mu rekli koja je ta reč i on im rekao La ilaha in Allah, Muhammadu Rasulullah. Da nema drugog Boga sim Allaha subhanahu wa ta'ala i da poslanik alaih salatu wasalam njegov rob i poslanik. Ali oni odbile, odbile da da izgovore ta reč je znale srž i suština. Dakle, da čujek, draga braćo, ako izgovori šahadat, kelime i šahad ili kelime i tevhid, ako posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je poslanik ali salatu wasalam, on da freća Allahu, da će obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala na način na koji Allah uzvišeni traži od njega i da će sledi sunnet poslanika ali salatu wasalam. A mi znamo da bez sleđene poslanika nema sleđene ni Allaha subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ poslanik uh, Allah azza wa jalla koji slede Allaha i koje sedi poslanika, koji je poslušen Allahu i poslaniku, dakle nije ide jedno, jedno bez drugo. I vo naša e, svim poznata sura koja uči me svaki nama sura Fatiha, Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Da će obožavame samo Allaha Azza wa Jalla da će tražime pomoć samo od uzvišenog Allaha Subhanahu wa Ta'ala. Jer čovjek uvek obećava nekoje reči, dala reči nekoj Allahu Subhanahu wa Ta'ala, iako nakon tija nekoga i je prekršuje. I sam draga braću i cenine sestre, dava prevelika pažna obećanju. Tako je da ako čujek obeća, a ne ispuni, fija može da bide svojstvo munafika. Jer mi znamo da je jedno svojstvo munafika, da će obećaje nešto ili kad će dade zreć, onda ne stoje iza toga ili ne ispunjava. I zamislite, draga braćo i cenine sestre, koliko je mrsko stvorenju, to je čujeku, kad će mu obeća neko nešto, a ne mu ispuni koji je stvorene slabašno i nikoj i nišćo. A zamislite tek stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj svega što postoji. Ko komu je mrsko, koga će mu obeća rob nešto, a ne ispunuje Allah subhanahu wa ta'ala. A ne ispunuje Allah subhanahu wa ta'ala. A mi znamo, inna Allahe la yukhlipu l-mi'at. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne odusta od svoje reči. Da Allah subhanahu wa ta'ala inna va'ad Allahi haq. Da Allahom obećani istinito. Dakle, da Allahom azza wa jalla istinito. obećanje. Če spomeneme, draga braćo, jevreji, kršćani i muslimani, kojega Allah subhanahu wa ta'ala spomina u Kur'an časni, da nakon što dalje reč Allahu subhanahu wa ta'ala i ne ispunile, to jest ga prekršile ta reč. Allah subhanahu wa ta'ala u sura Majda u 13. ajet kaže od jevreji, pa veli esta'id billah. فَبِمَا نَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاصِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به ولا تزال تطلع على خائنة ومنهم إلا قليلا منهم A zato što su zavjet svoj prekršili, mi smo ih prokleli iz srca njihova okrutnim učinili veda Allah subhanahu wa ta'ala. oni su riječi s mjesta na kojima su bili uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjali i zostavljali. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano izdaju nalaziti. Dakle, oni prekršile Allahuma Azza wa Jalla reč. Pa nakon tija Allah Azza wa Jalla kao kazna im učini gdje proklev, gdje udalje od svoja milost. Im zapečati mnine srca, im zapečati mnine srca i je, je nazvav im da svojstvo kao izdajice, kao izdajice e, Allah subhanahu wa ta'ala im da osobina. A zašto je, draga braćo, sve oja? Nema sumne da ništo drugo osim da ne održali reč koju dala Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala smo rekli gdje udali od svoju milost, im okrutiv ili zapečativ srca, tako da ne možete da najde put pravde i ne razlikuje dobro od zlo, ne razlikuje dobro od zlo i ne razlikuje Allahuma subhanahu wa ta'ala reč od ostale reči i slično tome. Tako da čovjek u ovakva situacija, draga braćo, najviše ima potreba za Allahuma subhanahu wa ta'ala milost i za njegova, i za njegova blagodat. Druga stvar, vo naredni ajet, isto vo sura Al-Ma'ida, uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala vo 14. ajet, napomina kršćani da isto i oni dale reč Allahu subhanahu وتعالى بل الله سبحانه وتعالى استعد بالله وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا إِنَّ نصارى I كويرك لدى مير كرشاني أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرَ بِهِ فَأَغْيَرْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ I mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore mi smo kršćani. ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili. Tako smo među njih neprijateljstvo i mrzne do sudnjega dana ubatili, Allah će sigurno na onome što su radili, što su radili obavestiti. Tako da, draga braćo, kad će poname nina kazna bila da im Allah subhanahu wa ta'ala da, da među njih vlada neprijateljstvo i mržna. Tako da, kad će poname vologa, a je, draga braćo, će vidjeme zašto je svako je u svako je svakomu skoro neprijatelj. Čak, draga braću, kje vernici se dešava. Kje da vernici se dešava, iako Allah subhanahu wa ta'ala ovde ka zbori kršćani, danas kao naše vrijeme se dešava kje vernici, da vernici ne sake sebe, međusobno se mrze i slično tome. A ti draga braćo, se dešava, se dešava zbog e, riječ koja smo ga dala Allahu subhanahu wa ta'ala, nego država me, kao što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. E, nakon ti Allah subhanahu wa ta'ala spomina muslimani, muslimani vo sura Tauba, vo 75. ajet. Uzvišena Allah subhanahu wa ta'ala gdje spomina jedna grupa muslimani, a ova se dešava na bitka na Tebuk, koga imale muslimani koje udelujale na Allahu wa azza wa jalla put, a druge, druge rečuale ova skupina koja ga Allah subhanahu wa ta'ala napomina, rečuale Allah subhanahu wa ta'ala kaže njine reči pa veli esta'id billah. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. I rekle, Allah veli subhanahu wa ta'ala, ima onih koji su se obavezali Allahu, ako nam Allah iz izobila svoga dada, dakle Allah subhanahu wa ta'ala ako ni podari bogatstvo, će udelujeme. I zaista mi će bideme od dobra Allahove roboj i od iskrena Allahove subhanahu wa ta'ala roboj. I Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja ajet pa veli Esta'id billah Falemma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala im da od njegovu izomile. Allah subhanahu wa ta'ala im podari blagodat. wa hum varidun. Pa oni okrenale, pa oni otkrenale, izneverile Allahu, uh, riječ koja ga dale Allah subhanahu wa ta'ala i okrenale glava svoja od Allahova azza wa jalla knjiga. Allah subhanahu wa ta'ala ne ostava ni beskazna, kao što ne ostaje v kršćani, kao što Allah subhanahu wa ta'ala ne ostaje v jevreji, ne ostaje v niva muslimani, i Allah subhanahu wa ta'ala velika okazna, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أَخْلَفُ الله ما وعدوه وبما يكذبون. يا الله سبحانه وتعالى im nadovezav, im dav kao kazna e, licemerstvo vonine srca. Licemerstvo vonine srca sve do dana kada će pred njega stasti zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah sačuva, molim Allah, da ne sačuva od, od takve. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ni trne nifak od naše srca, jer je logo, logo opasno tako da Allah subhanahu wa ta'ala im ubaci nifak vonine srca i do sudni den ila jevmi jel qavna do sudni den Allah subhanahu wa ta'ala će im gosta i teha nifak jer oni izneverile reč koja ga dala Allahu i pošto bile, pošto bile lažljivci. Tako da ne sme draga braćo da ne čudi koga viđujeme ljudi da izgovara šehadet i koje smatraja da se muslimani a munafičet koja ne sme draga braću da ne čudi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala e, e, napomnati ajet kaže da im ubaciv nifak u nino srce. Ne sme da ni iznenađuje oni koga mu nafiće. Ne sme da ni iznenađuje koga oni bludničare i provode svoj život u nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Allah azza wa jalla je udaliv od njegova milost i mu ubaciv u nino srce munafik luk ili nifak. A ti ja samo zbog što ne održale reč koja je dala Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi smo rekli da mi je svakoj od nas smo dali reč Allahu subhanahu wa ta'ala da će obožavame Allaha azza wa jalla, da će radime njegove naredbe i da se klonime, da se klonime od ti Allah subhanahu wa ta'ala što ni zabrani. A za ovaj najbolji primjer, draga braćo i zemne sestre, primjer Junusa alaih salama, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an go opišuje. Nakon, kad svi poslanici što obećali Allahu azza wa jalla, da će poštujet Allahu azza wa jalla naredba i nakon Yunusov narod ne veruav i čini zulum Yunusu alaih salatu wasalam. A ti je neizbežno svim poslanicam, čak i svim ljuđam, jer Allah subhanahu wa ta'ala veliko Kur'an časni, alif lamim, a hasib an nasu a yutraku a yakulu amanna wa hum la yuhtenun. Zar misli ljuđa ako reče mi verujeme, neće biti dovedeno u iskušenja. Allah subhanahu wa ta'ala obećav, ali poslanici imale veće iskušenja, jer mi je znamo da iskušenja se shodna imanu, Znači, ako je čovjek so jak iman, onda go stedi, go stedi jako iskušenje. I nakon tija, Yunus a.s. napušći svoj narod. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kao kazna za toja grijeh, da, da go oproguta, da oproguta golema riba ili kit. A posle, nakon tija, Yunus a.s. da ne se pokev, da ne se pokaje, jer on e, zname poznate reći svim da rekao la ilaha illa anta subhanake, nema drugog Boga osim tebe, hvalen neka si ti, inni kuntu mena zalimin, ja sam sogrešio prema sebe. I vele Allah subhanahu wa ta'ala, da ne se pokav, lawla an tabarakahu ni'matum min rabbihi, lanubidha bil'arai wa huwa madmum. Vele Allah subhanahu wa ta'ala, i da nego, eh, da nego stignala Allahuma azza wa jalla milost. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ga spomina milost kao ni'met, kao blagodat da nego stignala vele Allahu azza wa jalla milost, da nego opkolila Allahu subhanahu wa ta'ala milost, on veli na pusto mjesto bi izbačen bio i pre, e, prijekor bi zaslužio. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala bi go napuštio i bi go prijekoriv, bio prijekoriv. Tako da, draga braćo, mi je svi, da vam smo rekli reč Allah subhanahu wa ta'ala, on da treba nakon što nakon što prekršujeme reći treba da se pokajamo Allahu subhanahu wa ta'ala jer Allah azza wa jalla veli la taqnatu min rahmatillah nikako ne gubite ne gubite nada vo Allahu azza wa jalla milost Druga stvar, draga braćo, ili drugi ad koga Allah subhanahu wa ta'ala veli وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكِ Ovdje kao sura Nisa, dva ajeta se spomina ovakve. Jeden, draga braćo i senne sestre, se odnosi na poslanika alaih salatu wassalam, a drugi za vernici, drugi za vernici. Mi će, kažeme za poslanika, ali salatu wassalam, inša Allahum ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala veli, esta'ir billah, walau la fadlu Allahi alike, a da ne bila Allahuma azza wa jalle, blagodat prema tebe, wa rahmatuhu i njegova milost, lahamma ta'ifatum minhum, lejadillunak, e, neko je ljudi od taja sredina, to jest od muslimani, вели, би сакале да те онесет во заблуда, би сакале да те залуте. Во Медина, драга брачо, се дешава една краѓа. Некои од муслимани крадет брашно од го човека. Након што украле, драга брачо и денне сестер, брашно, сакале да ова ова грех или ова недело го нафрлет на некојего јевреја, на некојего јевреја. Во тој момент, драга брачо и ценен сестре, некои луѓи од верници je gevidžujet, gevidžujet u el-kradet, i onda ide ke poslanika i se zauzime ke ni. Pa mu velet poslaniku, alaih salatu wasalam, logički je da ukrav jevrej, jer ipak se oni muslimani, i ako ko je preći da ukrade, onda je jevrej. I onda poslanik, alaih salatu wasalam, počina da sledi vo nekoj moment svoje strasti i da razmišlja ponino, ponino mišljene. Nakon ti je Allah subhanahu wa ta'ala koji je milostivi, koji je praveden, iako je jevrej i mu'min, na jedna strana, na druga jevrej, Allah subhanahu wa ta'ala je on adil, praveden. I Allah subhanahu wa ta'ala mu objavla ajet poslaniku وَلَا تَكُوا لِلْحَائِنِينَ خَسِيمَ I ne bidi podrška lažljivcam. I ne bidi podrška izdajcam. وَلَا تَكُوا لِلْحَائِنِينَ خَسِيمَ Nikako nemoj da te prevari strast, niti prohtev nekoj, pa da, pa da se trneš, da se odmetneš od, od pravda, nego sudi pravedno. I Allah subhanahu wa ta'ala e, veli, znači, bite prevarile, bite prevarile nekoje od njih. Tako da, koje draga braćo na vlast, na vlast, najviše ima potreba za Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat, za Allahu azza wa jalla milost, jer ima draga braćo povno svega ljudi koji sake, koje sake da, ne, da ne zalute. Naročito draga braćo munafici, jer Allah subhanahu wa ta'ala koga zbori poslaniku, e, mu se obraća pa mu veli, Iza jaaka almunafiqun kaceti doidat munafici qalu nashhadu innaka larasulullah oni svedoče da si ti Allahov poslanik Wallahu ya'lamu innaka larasulu Allah subhanahu wa ta'ala zna da si ti Allahu poslanik Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakathibun Allah subhanahu wa ta'ala zna da se munafici prave lažljivci tako da draga braćo vedni ibn Qayyim najveća najveća opasnost se zovoga im uh, i munafici draga braćo tako da svakoj kao čuje naročito toga koji je na vlast kojemu Allah subhanahu wa ta'ala podari neku funkciju koja odgovarajuća ima potreba za za Allahova subhanahu wa ta'ala milost i za Allahova azza wa jalla blagodat i dobrota. Za vernici uh, vo naredni ajet Allah subhanahu wa ta'ala koga veli وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ A da ne bila Allahova blagodat i milost prema vas uh, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا Vi je sigurno biste sledile vi ste sledile stopa šeitanova ili šeitana osim malo, osim malo vas. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli bo sura An-Nur, asta'id billah, ja ejuha allazina amanu, o vi koji vjerujete, la u hudovati šeitan, ne sledite stope šeitanove. ومن يتبع خطوات الشيطان فاكو تشسلدي ستوب الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فان نرجو يزلو راز برد نرجو Драга брачо, poslanik ali salatu wasalam i vo prijašnje dersovi smo spomnali da ima dova, e, navika da čini dova Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru moj, ne me со свој нефс. Не ме препушчуј сам со свој нефс. Јер ми знаме да нефс, драга брачо, увек клон злу. Да е душа увек клона злу и да сака да уради, да уради зло. Така да Allah subhanahu wa ta'ala veli da ne Allahuma dobrota i milost Allahuma subhanahu wa ta'ala prema vas la teba'atum a šeitanu illa qalila bi ste sledile šeitana osim malo, osim malo vas. Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala četiri ajeta gdje spomina vo sura, vo sura Nur. Uh, veli Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إذا الله عز وجل بلغدت إمي باس الله سبحانه وتعالى مودر يا الله سبحانه وتعالى تواب ونقوى كوي براشتا زيت الله سبحانه وتعالى براشتا وتسوى ميلوس ولولا فضل الله عليكم آه، إن والله رؤوف الرحيم دويستا يا الله عز وجل بلاغ i samilostiv. Brat i samilostiv. Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja pa veli وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا, وَلَا فِي الْآخِرَةِ A da ne Allahova milost i blagodat na dunjaluk i na ahiret. لَمَسَّكُمْ فِيهَا فِيمَا أَفَقْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Zaista vi biste iskusile velika kazna. Zaista biste iskusile velika kazna. A kolikava je Allah azza wa jalla blagodat prema nas. E, zaista u riječi u sura An'am Allah subhanahu wa ta'ala kaže i zaista draga braćo treba da se ni da se razmisli jer Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mesta u Kur'an časni veli afala ta'qilun zar ne razmišljate ولكن أكثر الناس لا يعقلون zaista dosta ljudi ili većina ljudi ne razmišlja ولكن أكثر الناس لا يعلمون doista ljudi ne zna većina ljudi ne zna ولكن أكثر الناس لا يؤمنون doista većina ljudi ne veruje قتل الإنسان ما أكثر veli Allah subhanahu wa ta'ala insan je nezahvalen pa za subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala volko je milosti prema nas. Zamislite, draga braćo i tenne sestre, nekoj da ni uradi jedno dobro. jedno dobro draga braćo da mi uradi pa cev život bismo se osjećale dužne prema nego i bismo se trudile za zadovoljstvo njegovo a polajte Allah subhanahu wa ta'ala ne obasjav so neizbrojne blagodati draga braći i cenne sestre pa zar Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje nepokornost vele Allah subhanahu wa ta'ala man jaa bil hasanati falahu ašru amfaliha koji će dojde svojeno dobro djelo Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade, će mu dade desetostruko. وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَتِ Ako će dojde svojeno, svojeno lošo djelo, فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَ A on će bide kažnjet samo, samo koliko je jedno djelo, znači samo koliko je jedno djelo. Za dobro djelo Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje desetostruko, a za jedno samo jedno Allah subhanahu wa ta'ala. Volajte, draga braćo, koja je milost Allaha subhanahu wa ta'ala prema svoje roboj. Wallahi, draga braćo, je uh, veli ibn Qaim ne moguće da čovjek spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ne go zavoli, a niti da go zavoli, a da ne go obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mesta kaže veli وَنُفَصِّلُ لَكُمُ الْآيَاتِ Allah subhanahu wa ta'ala bi objašnjava ajeti da biste razbrale وَقَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ ali doista ljudi malo razmišlja veli poslanik ali salatu wasalam u hadis videle nekoja žena koja se upalilo negde mesto i žena tražila dete i veli kako našla ono bilo malovo i veli kako našla ona idala prema nego ono prema na i veli kako zagrlila pa poslanik počnala ashabi da žele pa poslanik ali salatu selam je prašav zašto žele i što je razlog za tija i oni mu rekli pola koliko je milostiva ova žena ili mati prema svoje dete. Pa poslanik ali salatu wasalam im rekao, a bi mogla svega ovoga trenutak ovaj mati da go frli dete vo ogen. I oni rekle, naravno Allahom poslaniće da ne bi mogla da uradi tija jer ona je milostiva prema njego. Ona zne kakva milost materina prema dete. I poslanik ali salatu wasalam im rekao, zaista je Allahova milost pogolema nego milost ovoj ženi za prema nezino dete draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala milosti prema nas. Allah subhanahu wa ta'ala mi otvori vrata teube i pokajanja, draga braćo, a tija, sve zbog Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Svetija zbog Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Zatim, draga braćo i tenne sestre, dorima me vreme da se povratim Allahu subhanahu wa ta'ala. Da zamolim Allaha subhanahu wa ta'ala da ne učini od tija vernici koje na sudni den Allah subhanahu wa ta'ala so njegove 99 rahmeta će mi se smiluje i će me uvede u džennetul firdevs so društvo poslanika iskrenih Allahom i robova šehida molim Allah subhanahu wa ta'ala da ni se smiluje još na dunjaluk da ne sačuva od svakoje šeitansko zlo i ljudsko koga deneska je fitna draga braćo na sve strane naročito za muslimani a muslimani draga braćo Allah subhanahu wa ta'ala veli kuntum hajra umetin uhriđet li nes, najbolji umet koji izašao do svega. Wallahi, draga braćo, muslimani smo se odmetnali od Kur'an časni i zaisto ja se dešava što se dešava. Wallahi, draga braćo, pitate vesti, Allahu alem koliko je tačno i koliko ne je tačno i šije pokušava da frle draketa na mika, Allah subhanahu wa ta'ala veli, la uksimu bihada al beled, Allah subhanahu wa ta'ala se kvne, kašu Allah subhanahu wa ta'ala ga zaštiti v Meka i Kaaba za vreme Ebrehe i kako kašu uništi Allah subhanahu wa ta'ala njegova vojska, tako će uništi i šije inša Allahu ta'ala bizni Allahi ta'ala, ali mi je draga braćo, ako oni su ustručave da frle na Allahova kuća tija, onda krivica naša draga braćo, ne nina krivica jer oni slede svoj put, svoja zabluda, a, a mi, draga braćo, smo se odmetnali od Kur'an časni, smo se odmetnali od sunnet poslanika, ali i salatu wasalam jer poslanik ali salatu wassalam sme rekli da rekov traktu fikum amrein bi som ostavi dve stvari ma in temasektum bihim lan tadillu ba'di abada pa ako se držite za dve stvari nikad neće zalutate kitabullah wa sunnati wa knjiga i moj sunnet draga braćo mi je vallahi sme se odmetnale ne vidiš bo nauka bo bilo koja bo bilo koja svrha muslimani ostanujemo za ostali svet Валлахи, уа, драга браќа, сме се одметнале од прва Аллахова Азза ва Джелле наредба Икре, не учиме, а за свакуе, за свакуе уа, е, ќе бидеме прашане на судни ден, ќе сме провеле време, да сме го провели на халал, на начин на кој Аллах Субханаху ме таала тражи од нас и слично томе. Молим Аллах Субханаху ме да не се смилуе, да не упути и учврсти на пут истине до судни ден, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomože svim muslimanom širom sveta kada se ugnetavana ne zna za ošo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ne sačuva kaburski azab, da ne sačuva džahannamska vatra. Molim Allaha azza wa jalla da ne učini od društva poslanika tehni da iskrenih Allahom i azza wa jalla robova. Če halalite, za danas kada ja bi sam sakav da završim, s obzirom da mi je vreme kratko, pošto imame i školo i ispiti počina uskoro, od vas nećem ništa osim da dovite Allaha dova anahu wa ta'ala jer Allah azza wa jalla veli fastajibu e, u du'un yastajib lakum dovite da bi sam podarif poslanik ali salatu wassalam veli du'a u silahu mu'min dova oruđe vjernika tako da ostanite Allahu wa amanat fi amanillah barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala da ve nagradi što slušala slušali su sabur Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velikum salam, da te i tebe Allah nagradi za ovog trud koji pažljivo ekipa Radio Bambus i naši slušalci slušali i vas. Uvažene Efendija, pošto niste prekinali odmah da ne bisme se uključili, mi je so pitane nekoje, onda prilike imamo da čujemo od vas pitane za naše slušalci. No, ti je evo praksa ovo naše emisije, kao što ti je jasno, ako ste spremni da postavite. Aha, Aha, inša Allah, inša Allah, tada će postavim onda, pitanje bi svakav da postavim, inša Allah, tada lako će vide, koji bi pred vreme poslanika, ali salatu wasalam, koji vo meka donesov kip, znači prvog kipa koji go donesov čovjek koji je bi, kad se vikav? Znači, poštovno slušao se, smo čule pitanje, evo, prilika bi je da odgovorite i svega i za vas eh, koje i čitate će bi bide objavljeno vaše odgovore samo na komentar tamo javno ili javno preko naše dostupne adrese koje imate. Da ne bismo se vraćali u emisija nazad, nekoliko ovake na, među nas su našeg gosta koji održa divno predavane, razbrano predavane i aktualno za da bismo razbrali svi. Mi je sakrime samo da go prašame e, kaste tamo, a vi zadzebalo ka vamo i tako dalje. вамо, за беа ги. Ево сме си разболели овдека, али, иншаллаху тана, ќе се очишиме од греси. Задребало овдека, па од тоа докаш што дуи ми сме близу, талас доаѓа од ке вас, од Русија ке вас, после ке нас иде, после за надолу. Значи, прве вие сте, па после ми е талас. dobro, ti je malo ne raduje ka je i tamo ka vamo i znači i naša emisija bila i vamo i tamo ista, razbrana, vesela i Allah da te nagradi ponovo za ovog, a trud koji si odbrav i odvoji vreme da se podruži sa nas. A, neka sme obećale nešto, a ti uvažene Efendija, vo tvoja emisija si rekao obećane, ka beše si go nazvav? Znači za obećane dobro si ima emisija. <laughs> Svega će mora i lahja, a? E, bravo, e, bravo. E, bravo. Znači, ipak obećana je tačno si dodena f, tema. Poštovani slušalci, poštovani slušalci, ajde, možda opusiraju slobodno ti. Selam alaikum, šejih. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jesi mi nakas. Ovdje mi rodi šuplja. Znam, znam, poznat po glasu, alhamdulillah. Kako si? Alhamdulillah, mi khair. Što praviš? Hvala Allah, vi je kaste. Елхамдулла, е со нашиот колега, со нашиот мајстора Месин Батали. Аха. Тераме и има лаха како како Аллах днес, тако. А во ова ваше предавање Муамер све добро му се свидело и е пазив, али ка си додир на фисто обечане и од мал се повуков нешто обечавајчала чиспони поред ваква емисија што преслуша под ке вас. Иншала, иншала. Alo, s čim je? Alo? Salam alaikum, s čim je? Griješno je če Dobro mi je, pošto mi slušalci pjesme i mi je, najvjerojatno će se priključiti da se poselamime i malo zbog e, mreža, ali e, nastavna mi emisija družene, Бујран кој може да влезе во програм, да се уклучи и да се повеже со нас. Може калотно, кој сака да се уклучи, мало да се подавиме, ако сака. Мислим на резка база. Може, може и пријателски. Може да постоја питања, да им одговориме. И ми исто нем, и шаих, иншалам. Šejh, tu Slušajte glas Vamos Radio. Najbolji radio. Emisija islamske teme, drugi deo. S obzirom da naš gost, student, s priprema, kao što smo čuli, i obaveza ima i tamo gdje se nođe među masa. Ako se priključi za Iljake, ako obječe, možda ga poslušame. Ako ne, mi je možda nastavime Bojrom za drugovo. Bojrom za vas. Pa, ja. Eto. Ja, da izučim i ja da toliko mi vreme. Ajde, Bojrom, evo, poštani slušalci, znači, ipak eh, moram da se priključi uvaženi Efendija, s obzirom da njegovo predavanje spomnav tu je ka obećane. A ovo prošla emisija, ka se uključim ka gostova Fidrizović, mi obećam da će prouči jedna ilahija po naša želja. A isto ja se dobro sjećam da je ova specijalna želja za ekipa Radio Bamus. Da vidi me kaj izgleda da bide slušao z nekoj da ti ispuni želja. Pa Bojrum. Kad u jami osvanu i tamnice dopanu, kad u jami osvanu, İtamite dokanu Yusuf ye piuzdahnu Dosta mi je Allah moj Yusuf ye piuzdahnu Dosta mi je Allah moj Ti Igreja de nossa confraz no dono se nadamos e se nosse dosta mi Allah moi nadamos e se nosse dosta mi Allah moi Dokazi steus nie, rodziu teśkie godzinę, doce ogniezinę, dostami Allah mój, doce ogniezinę, dostami Allah moj. Dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe kaharnog ide u leta rahatnog. Dosta mi je Allah moj, ide u leta rahatnog. Dostami Allah moj. e hasta traži dermana, asker svoga sultana, aşık dragog insana, dostami Allah moj. Aşik trango insana Dostan i Allah moj Mašala da te Allah nagradi, poštani slušalci, pa mi ja često idem u slušalci, ipak je dobro da naručiš želja i da ti ispuni nekoj. Moamer, biv gost naše navičene emisije Islamske teme, Moamer Liko, koji gostuje svaki ponedovnik, jedino od opravdenih razloga, poštovi slušalci, ako ne može da vide su nas, inače ume onda se uključi nekoga i su naši gosti, kad se Munak iz i Idris Idrizović. Da dade podrška i ekipi Radio Bambus i slušao sam, kada čujem, slušao sam na koji način, da postaje neko je pitane ili da se uključi, da počne malo čujeme, a i našem gostam, odnosno njegovim kolegem. Uvažene Fendija, da te ale nagradi, hvala što si bio gost na naše navičene emisije i od ekipa Radio Bambus bili po mene. Važi, salamu alaikum i vas, pa ste čujem inša Allahum ta'ala opet. Šejih, salamu alaikum, je na pitanje tvoje odgovor. E, Ajde, inša Allahum ta'ala, da čujem. E, Togova čovjek se vika Amr ibn Ulih. E, blizu, blizu, samo e, nekoliko slova da promenite. Amor ibn Luhi. Još malo, <laughs> blizu. A možda se desi i Matića da Amor ibn Luhjej. E, ješćemo A da oprebaciš ja, ti ne ovde ne cediš šej. <laughs> ne, ne, malo tačno, tačno. Tak je nam ovde ni došlo na odgovor na face. Znači, tak je napišta rešenje. Aha, blizu, ali možda se prihvati, inša Allah, kao tačno, Amar ibn Luhaj. Da te Allah nagradi, šejih. Znači, na ove pitane, na ove se potrudi eh, da odgovori naš eh, redovni slušaoc eh, koji i stvarno mašala da go je nego Allah nagradi s obzirom da uvažene Efendija veli vojnost ovo treba da se dodade ili oduzme. Tu je tija se dešava i kematičari da se zapiše tako nešto grešno pa da se vika drugačije. <laughs> Baner Behijovski od Makedonija i koristi prilika da poselam i našeg uvaženog gosta Muamera Liko i nas ovde u studio. Hvala i jednom i drugom. Assalamu alaikum, rahmetullah i veberkatu od emisija sa našeg gosta. Ale, sve na ona. Nakon mm. družene su našeg gosta, znači otvorena je vrata za druge naše goste. Ako sad da se priključe, sve vi je na raspolagane, poštene slušalci. Tu je imate Facebooki, Viber, Skip, telefoni, kako god sakate, bojrom da se podružite sa nas, a ako ne se družite so gostovane, možda se družite so vaše žele i lakije nekoliko vreme, pa evo prilika za svi vas koji ste zajedno sa nas svo vreme, ladno vreme, vruća emisija Bujrum. Mi sme uvek uz vas. Bamus radio samo za vas, će ostane i cevnoć i cevden, samo da budete vi zadovoljne. Vaše žene. Kadu ja mi osvanu i tamnice do panu Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ti riđi je žeđno se, kofu ecco, praznu donose, nad jamu se nadnose.